mujohid kofir va jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh ummatga qurg'on bo'limiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyamiz kitobulloh va sunnatga mahkam yepishib inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qo'rg'on bo'limiz biz mujohid kofirg'a jihod ochimiz bu maqsadda ayrilg'andir iniq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilib Rasulullah ne o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iniq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilib rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kafirga jihod ochimiz bu maqsadda ayrilgandir iliq sepimiz sahobalar hayotidan o'rnaklar ilik rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz rasulullohni o'zimizga imom qilganmiz biz mujohid kofirga jihod ochimiz inshaalloh har qadamda sabit turimiz yer yuzidan fitnalarni to'liq tugatib din bir Allah'a qaytqıca toxtab qalmaymiz. Biz mücahid kafirğa cihad açimiz. İnşaallah hər qədəmdə sabit turimiz. yer yüzüdün fitnelerini tonuq tügetip Din bir Allahqa qaytqıca toxtab qalmaymiz Biz mücahid kafirqa cihad acimiz İnşaallah her qadamda sabit durimiz Yer yüzüdün fitnelerini tonuq tügetip Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz tinbir Allohga qaytqicha to'xtab qolmaymiz biz mujohid kafir va jihad qochimiz shariatni o'rnatishdir bizni g'oyimiz kitobulloh va sunnatga mahkam yebishib inshaalloh ummatga qurg'on bo'limiz inshaalloh bu ummatga qurg'on bo'limiz biz İnşaallah bu ümmetga qurg'on bo'limiz Inşaallah bu ümmetga qurg'on bo'limiz Inşaallah bu ümmetga qurg'on bo'limiz Inşaallah bu ümmetga qurg'on